Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010-2011. Kuna i bada Allahi Hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Ve kul rabbi zidni ilma i reci Allahu, uvećaj mi znanje. Uvećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici vjerovjesnika. Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سعددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا شهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما مغفورا شهيد بطولة وفخارا ودما زكيا I zato Kur'an kaže Vojnu li kulli humez da cijeli lumez Teško svakom da podlivcu i klevetniku Ruganje i smijavanje ili hvalisanje ili klevetanje je prijetnja od Allaha subhanahu wa ta'ala svejlom A to je u stvari džahennemom Mu'min mora težiti, mora se odgajati da bude pravedan. Znači, nema ovdje partijskog opredeljenja i nema ovdje, znači, nacionalnog opredeljenja, nema ovdje davanje prednosti, znači, Bijelcima, crncem, nema među nama rasne diskriminacije, među nama ima pravda. كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهاره كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا والبهو جداره السيل كالموج غداره عاد كالخير Vi se često sjećate u školama, pa nekad neko se od rodbine ošiša načela vam. Ja zbog kazne, ja zbog pogušća kosa. I onda u školi čelo, čelo, ti se na kraj ne dupriješ. Zašto? Zato što ako se odupriješ, onda više čvoki dobiješ. I ovaj, a druga strana, vi se evo ga ne odupirete, Ovaj, i onda oni sebi se tako te zovu, ali nema više čvoki, ali tebi unutra teško. Thank you. قرمانا اقض في النيران تعبد الصلبانا تعبد الصلبانا كم أذاقوا قومي ظلمهم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Evo nas i dalje u ciklusu naučnih predavanja i bolje kazano testireći suru El Huđurat pa ćemo se ako Bog da malo osvježiti lijepim kirajetom a brat moja će nam pročitati prijevod, a onda ćemo krenuti, inša Allah, dalje. Fel je tefabdal ehuna Adenan Dijenni, Adnan je naš, znači, srednjoškolac na akademiji u Beču, pa bujro. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم Thank you.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 في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى نفي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أو وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون حسبك الله يبارك فيك زاد الله حفظك وحرصك وتطبيق القرآن في حياتك Evo nas sada s prijevodom da se, pošto mi ne razumijemo arapski tekst, pa je bolje da se lakše će nam biti popamti puju. Utječem se Allah u prokletog šeitana sa imenom Allaha milostivog saglasno. O vjernici, ne odlučujte se ni na što, dok zato ne upitate Allaha i poslanika njegova i bojite se Allaha, Allah zaista sve čuje i sve zna o vjernici. Ne dižite glasove svoje i na vjerovješnikova glasa i ne razgovarate s njim glasno kao što jed, glasno jedni s drugim razgovarate da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi ne primijetite. Oni koji utišaju glasove svoje pred Allahovim poslanikom, a to su oni čija srca Allah prekali u čestitosti, čeka oprost nagrada velika. Većina onih koji to dozivaju sve soba nije dovoljno pametna a da su se oni strpjeli dok im ti ne izađeš, bilo bi im bolje, a Allah prašta je samilost na O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek, pokvarenjak donese kako vijest, dobro i provjerite, da u neznanju nekom je zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. I znajte da je među vama Allah poslanik. Kad bi vas on u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali. Ali Allah je nekim od vas pravo vjerovanje omilio, i o srcima vašim na lijepim prikazao, a na zahvalnosti, raskalašnosti i neposlušnosti omrazio, takvi su na pravom putu. Dobrotom i blagodati Allahom, Allah sve zna i mudar je. Ako se tu skupine vjernika sukobe, izmirite ih. A ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahom i propisima ne prikloni. Da ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni. Allah zaista pravedni voli O vjernici su samo braća. Zato pomirite vaša dva brata i bojite se Allah da vam se milost okazala. Barakom dofik. Znači mi smo zadnji put obrađivali ajet u kome se spominje znači وَيُمْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كْتَتَبُ Ako dođe do sukoba između znači dvije mu'minske skupine da odmah mora postojati skupina ili oni mirđije što prikazali koji će raditi na tome da se te dvije skupine znači rade to jeste se utvrdi koja je na pravom putu ono što kaže mo ovih dana znači privatne stvari ostaviti po strani i to treba i ljudi izređu se da riješi ili da traže bi u sebi pa da im to riješi a menheške stvari da vidimo gdje smo šta smo da vidimo šta ima prigovora u pogledu znači menheđa, da se ustvrdi ko je u travu pobjegu menheđa, pa da se onda oni drugi prisile da se vrate, da se vrate na taj menheđ. U poznatom hadisu koji je i kod Buharije i kod muslima i sunanu imama Tirmizije od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam onsur ehake valimen au mavuma pomogli svoga brata <coughs> bio on zalim ili mazlum bio on nasilnik ili onaj kome se šta čini, čini nasilje Kile ja Rasulallah nusretuhu mazlume kaže o Allahu poslaniče pomoći biva onoga koji je mazlum to razumijemo ne treba biva znači objašnjenje za to se nusretu valim A kako se pomaže zalim, stilnik, kako to njega da možemo pomoći? Kale da kufu anil zulm, da dake nasretu, nusretu i ja. A to je, kaže, da ga sprečite u zulma. To jeste da mu zabranite zulm. Ja, braćo, ne volim u predavanju da se ljudi vežu tamo za sitom. Znači, od sunneta je da budete ovde, osim o, ispoštovanja, znači prema ilmu. Pa pokušajte, znači ova strana od, od Adnana vamo sada treći ovaj, ovdje. Znači, ako je neko umoran, ode abdesti se, promijene abdest, Znači, jer u školu ne možete sjediti, učite da je čovjek postao od majmuna i od druge budaleštine, pa ne može svak sjediti kako on, kako on hoće. Allah i bari fikum, to je da se inšallah samo, ne mene ne treba posao ništa uvažavati, ali znanje pogotovo tefsirenje Kur'ana, sunne poslanika, ali salatu wasalam. Kažu, razumijemo da treba pomoći mazluma, ali kako ćemo pomoći zalima, kaže poslanik, ali salatu wasalam, da ga spriječite u njegovom zulumu, to je pomoć njemu. Znači da mu zabranite da čini, da čini zulum. To se veže za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب al muqsitin. Pa ako se oni vrati, izmirite i budite pravedni prema njima, jer zaista Allah znači voli voli pravednost. Govorili smo juči, pa i opet sada ponavljamo, da se od muslimana traži pravda. Da muslimani moraju posebno biti pravedni i to je ovaj, na tome je znači sazidana ova, ova lijepa vjera. U sahihu kod imama muslima od Abdullah ibn Amra da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao innal muqsitina inda Allahi ala menabiri min nur zaista će kaže oni pravednici kod Allaha subhanahu wa ta'ala to jeste u džennetu biti na minberima od nura an jemini Rahman azza wa jalla Sa desne strane će biti milostivi gospodar, uzvišeni. Kilta jedejhi jemin i obe njegove ruke su desnice, الذين يعدلون في حكمهم ها a nije minir da jeste tako. On će znači biti sa desne strane milostivog, obe ruke Allaha subhanahu wa ta'ala su na desnice, alladine ja'dilune fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. zato što su oni znači bili pravedni u svojim presudima presudama i koji su znači rješavali presude i sporove na način kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan u rivajetu koji je sličan ovom rivajetu kod Nesaije sa dobrim lance prenosilaca isto tako od Abdullah ibn Amra da je rekao poslanik alaih salatu wa salam innal muqsitine fid dunja ala menadiri min lu'lu. Znači, pravednici na dunjavuku će biti u džennetu na mimberima od znači, bicera. Bejne jedej rahman. Znači, između Allahu i subhanahu wa ta'ala ruku, to jeste kako je Allah sebe tu opisao, ima akšapu fid dunja. Zbog čega? Zbog toga što su bili šta? pravedni, pravedni na Dunjaluku. Znači, mi danas imamo omet koji je sam u Rasulu, omet koji sam treba miriti, omet koji jednostavno znači je u Rasulu i svako želi na neki način da dokaže da je na pravom putu, pa i to jedan od znači sekundarnih problema koje je treba otkloniti. Nije problem Hatu burhanakum i kutum sabiqin. Dajte sve što imate od svog menheđa, od svojih dokaza. I zato je potrebno da umet razgovara. Juče smo govorili o toj dozvoljnoj laži. I sinoć je ponavljeno na predavanju. Znači u tom pravcu je dozvoljeno da čovjek se služi određen vidovima laganja da bi pomirio dvije muslimanske vojske, da bi pomirio dvojicu pojedinaca da bi izmirio neke džematiće ili veće zajednice i u tome pogledu mu'min mora težiti i mora se odgajati da bude pravedan. Znači nema ovde partijskog opredeljenja i nema ovde znači nacionalnog opredeljenja nema ovde davanje prednosti znači bijelcu na crncem nema među nama rasne diskriminacije među nama ima pravda, pravednost, bez obzira na čijoj ona strani bila. I zato će uspjeti oni koji budu pravedni i oni koji budu, znači, iskreni. A nakon toga, ajet, a kazali smo da u Koranu, i to je jedna od nadnaravnosti Korana, I kad ne bude ajet iz ajeta u Kur'anu, primjećete kao da se veže za onaj, preskočiš 10-20 ajeta, opet vidiš da je to sve nekako povezano. Dok druge knjige nisu takve. Nekada upadneš u neku knjigu i otvoriš od početka, čita, čitaš i ne znaš šta je naslov knjige. Još ne možeš otkriti. Često. Jel tako? Dok Kur'an nije takav. Kur'an znači se samo nadovezuje sura na suru ajet na ajet. Pa čak kad ajeti, znači, kad preskočimo određen broj ajeta, pa dođemo do drugog, opet to ima neku, neku vezu. A pogotovo onda kada je ajet iza ajeta. Nakon toga odmah Allah subhanahu wa ta'ala kaže Innamal mu'minune ihva. Asli'u bejna ahavajkum. Vottaku la'allakum turhamun. Zaista su, znači, vjernici braća. Popravite ili pomirite i smirite vaša dva brata i bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala da bi vam se milost da bi vam se milost ukazala. Znači, konstatacija. Prvo Allah subhanahu wa ta'ala naziva dvije zaveđene skupine mu'minske. Ne kaže jedni su mu'mini, a drugi su munatici ili znači časiri, ne do Allah. Vajum ta'ifetani minel Znači, kada se dvije mu'minske skupine zavade. I sad mi često čujemo, znaš, ona tamo, strana, naša braća, bez obzira što u nekim stvarima možda nije neko u pravu, možda ima neki grešaka i akajski, Mi Sejda Kutba zovemo svojim bratom, jel tako? Mi Salahudina Ejubiju zovemo svojim bratom. Mi osmanlije smatramo svojom braćom. Mi ješarije i maturidije smatramo svojom braćom. Ali, gdje god znači imamo dokaze da su ostupili od akide ehle sunneta, iznosimo dokaze i ubjeđivamo se. I zato ćete vidjeti kada je Salahudine Jubi osvajao kuc. Nisu ehli sunnet, tek zna šta, znači mi imamo jedan uvjet dok ne budeš imao shvatanja koja mi imamo, što se rekao, ne bude ti brada ko kod nas, dok ne bude ovo ko kod nas, i još imamo mi malo i nacionalnog nekog previranja, ti si kurd, nije nam baš. Znači, mora naprijed ići neko iz Mekke, je tako? Mora iz, naprijed ići neko koje je iz poslanikove porodice, je tako? Nema toga kod muslimana, je tako? Iako će, znači, ovaj, hilafet koji će biti ala nehđin nubuve, biti u svakom pogledu ala nehđin nubuve. Znači, na principima poslanstva. Tako što će Mehdi, jel tako, biti zloze poslanika, ali salatu wasalam. Ali nisu rekle selefije što bi se kazalo, ili halefije, ili ovi ili oni, znaš šta, ni ti si Salahudine Ešarija, imaš Ešarijski načela u Akidi, mi malo povlačimo ovde ručnu i nećemo s tobom. Znači, kad se opći interesi, kada su opći interesi koji su vezani za sve muslimane, kao što je opći interes ulazak na hađ. I ti sad ne mereš stati na granice Saudije da kažeš, e, ko voli Bupija, ne može vam. Ko voli Turabija, ne može vam. Ne mislim ovoga što stvari od ovoga. Ima jedan sudanski alim, Turabi. Ko voli, šta ja znam, ovoga ne može samo. Ko voli Muhammed ibn Abdul Wahab, ahle wa sallam, bojrum, jel tako, ne mene. Nego dok god čovjeka smatramo muslimanom, znači dok god ima, znači, šartove islama da je musliman, da odehnu kible, znači ne možemo mu to zabraniti, a možemo mu Sam još napomeno, znači, ako su u pitanju opšte interesi muslimana, nije hoće da se ode i sa nevjednicima, samo ako žele da pomoći. Ako znamo podatak da je sa Udinoj ubiju nevjednik bio taj koji mu je pokazao samo tako kako da Barut napravi i uveliko mu pomogao da, da, da uđe tamo i... To je, to je, to je, to je znači saradnja koja je u zato moj po potrebi. Kao što je, ko je napravio katapult. Nije, ni jedan hafiz, jel, iz, iz, jel, ovaj, o, o, sultanove vojske, nego je po jednom rivajetu neki Poljak, jel tako, koji je bio stručnjak u to doba i bio u Carigradu zarabljen kod cara pa ga je znači ovaj skupina muslimana izvukla iz zatvora i doveli ga da napravi i da znači konstruiše taj kata, kataput. I mi smo, to kaže ovaj poslanik ali salatu wasalam, znanje je izgubljena stvar muslimana. Gdje god nađe uzimaju. Mi kad, kad a onaj hadis laži kad čujemo otlubu ilme, ole ofisin, traži znanje pa makar u kini, on je apokrifan, zato što je izmišljen. Ali ako bi se uzelo bi mana, znači, da čovjek ode neku nauku, ne vjersku nauku, gdje biješ tamo gledati kako oni jedu mačke i miševe i paščad, pa da nam to doneseš i da od njegove vjere nešto se možemo koristiti, ne možemo ništa. On je sve karate vjera ili džiužišu, dzicu ili šta ja znam, tekvando i tako dalje. Samo da poselavim da će ova baš spremna pravka. Allah i barik, Allah i još će neka tarifa. Te uđu bu Allah dine kao Amalika. Dođi nam iš Allah pa se vidimo ako bude u hajfu. Allah ti dao što je dobro. Požur, Allah i barik, za kvala. Koga zaborav i nek se javi. Hvala. Hvala. Hvala. Idemo dalje, braću. Znači, muslimani daju uvijek podršku. Oni su, kao kaže Ibnu Qajim, lijepe riječi, ahlu sunneti arhamu nasili nas. Nosio se sunneta, znači ahlu sunnet je najmilostiviji prema ljudima. Pa kad si ti milosti prema ljudima, ti onda imaš snage, ako nosiš istinu, da sjediš sa karavalahom, jel tako, s nijetom. Ulja ahle kitabi ta'ale u ila kelimeti sevain bejnena u bejnekom on pripadnič nije, došte ovamo, došte sjedimo. I da se oko zajedničkih stvari dogovaramo. Allah na'buda illa Allah. Da ne obožavamo nikoga osim Allaha. Ona je tehide ba'obona ba'obem erbabem min duni Allah. I da niko od nas ne uzma nekoga kao posljednika do Allaha želeš. Ako nećete, onda posvjedošte da smo mi šta? Muslimani. Znači, mi vas pozivamo na dijalog Imamo zato dokaze, zato mi muslimani, mi ne bježemo sa pozornici. I zato smo mi kultum hajra ummetin uhrižet li nas. Najbolji ummet, zato što javno izađe, ima šta, ima šta znači, jel tako, da, da ponudi. Pa zbog toga konstatacija, mi smo, možete desiti da se dvije mu'minske skupine, ovaj ajet je znači prvenstveno vezan ono što je najavio poslanik Ali Salatu Sram, da će doći do sukoba između Muavije s jedne strane i Aline vojske sa druge strane. To ja, poslanik je sam najavio kad je bio na Mimberu, slušao se Adi juče <clears throat> i pogledao svoga unuka i rekao da će Allah Đeošanu s njim, njegovim sebebom ujediniti prije muslimanske vojske. A ovo je znači pravilnik nama u budućnosti da na taj način kada se desi neki sukob da ovaj budemo dio rješenja a nikako a nikako dio a nikako dio problema nekoliko znači hadisa koji su vezani za islamsko islamsko bratstvo konstatacija znači da su muhmini braća samim tim ako imamo potpun iman Thank you. Znači, samo konstatacija innemel mu'minune ihva. Zaista su vjernici braće. Znači, to je nešto što je pro, znači, produkt. Mi ratovali, imali verbalne probleme, svađali se, a šta smo mi opet na kraju? Opet smo braće, ali tako? Što kaže juče je brat Hazim, kad dođu ljudi pred džennet. Evo na Dunjalku sad da ti neko dođe i donese ti kofer para i kaže, slušaj, imamo samo uvjet jedan da halališ svakome ko te uvrijedio, razumiješ vi da odiješ po kući, traviš od njega halala, ovo ti je dunjavski ćevap. Čovjek bi rekao, samo daj pisak. Ako treba i od ovih para pola da potrošim dok ja to sve obiđem za gorivo i za ostalo nije nikakav problem, a kamo li onda da, da mi ostane pola. A zamislite onda, da me da dođe osjeti ti, ti, ti, dođe ovdje sjedi, ti nervija, ide on kod onoga stuba, sjedi, žuri, ovdje, ovdje, e tako, ti je on za, ili sjedi ovdje, ovdje, ovdje, ovdje, ovdje, kod ovoga ide, ovdje, ovdje, lijepo, ti si za mi kolovađa jaje, si za ovdje, <laughs> sjedi se tu, idemo dalje. Kaže poslanik Ali Salatu Osalam kako je zabilježio ima muslim u svom sahihu od النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه تارك وقصانيك صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد مسلمان su kao jedan čovjek. Znači, tolika skupina ljudi, ali to je u stvari svi isti, kokinezi onako, jeli, u vanjskom izgledu. I stotinu i možda jedan pas, što znači, tako. Svi isto misli, svi razmišljaju, svi ima ista osjećanja u smislu pa. bratstva i tako dalje, jednostavno, znači, umet u šta u jednom čovjeku. I da štekja ajnu i štekja kullu. Kada kaže zavafi jedan dio, od, je oko, ali se misli na jedan dio čovjekovog tijela, znači čitavo tijelo se žali. U ištekja resuhu, ištekja kulluhu. A ako ga znači Isto tako, požali se glava, zaburi ili požali se čitavo, čitavo znači tijelo. U drugom rivajetu, kaže poslanik Ali Salatu Usalam, a hadis isto tako kod muslima, kaže poslanik Ali Salatu Usalam, Metal mu'minine fi tavadzihim, tarahumihim, ta'afufihim. Primer muslimana u njihovoj ljubavi, u samilosti i osjećanjima, metal u džesedu kao primjer tijela i da šteka anhu ob te da alehu sajru džesedi i sahari vol huma pa ako se poželi samo jedan dio tijela na bol onda čitavo tijelo čitavo tijelo znači se poželi na nesanicu i na tu temperaturu vidio se zaboli čovjeka zvuk čitavo tijelo je nemirno zabolite bilo koji drugi dio tijela, nestane sve, ne može se spavati. Odmah dolazi do poremećaja temperature. E takav je primjer, znači, vjernika i tevadihim, o tarahumihim, o ta'atofihim. U njihovom, znači, međusobnom životu koji ima tri osobine. U znači njihovom osjeć, ljubavnom osjećaju, bratskom, u njihovoj samilosti, i tim osjećanjima. Osjećaš svoga brata. Znači, kad on kaže, aj, i tebi odmah kaže, daj braću neko rješenje da ovome bratu pomognemo. Jel tako? Ne ostavljamo, znači, mu'mina nikada, nikada, znači, na, na cjedilu. Kaže poslanik kada je salatu sam u drugom, u stvari trećem hadisu, od Ebu Muse, ali Ešari je radijallahu ta'ala anu, a hadisi kod Buharije muslima, kaže poslanik kada je salatu sam, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن يمؤمن كالزغرادة jedna drugu znači pojačava. Znači zgrada ne može bez stubova, bez noseći ti stubova koji nose teret, e tako je primjer mutmina. Vidjeli ste kad je bila javna davana drva, kako to ide, znači s pjesmom osjetiš neku ljepotu, to ide, Jel tako? Ili bilo koji drugi posao koji zajednički radimo, to je zaista, znači, kao primjer jedne zgrade, znači, jedni drugima otimaju taj teret i onda niko ne podnese na kraju teret, svima ide, svima ide olako. U sljedećem hadisu, kaže poslanik, ali je salatu osram, a hadis je kod imama Ahmeda, sa dobrim lance prenoslaca od Sehla bin Sa'da, Sa'dija, Kaže poslanik alaih salatu wasalam, innal mu'minina min ahli al iman. Kaže, mu'mini su od ehlu imana. Bi menzileti ra's min al jasad I se kao, kao primjer ovaj, glavi ko tijela. Je'lemu mu'minu li ahli al iman kama ya'lamu al jesedu lima fi ra's. I kaže, oseti bol mu'min kod ehlu imana kada ni nešto boli, kao što osjeti tijelo kada ima glava bolju. Znači čovjek kada ga boli glava, on se smrkne i vidiš da mu i, i, i svo tijelo promijeni i boju i tako dalje. To je znači sve lančano povezano i ne može se nikako znači razdvojiti. Takav je primjer vjernika. I sad zamislite, draga moja braćo, da mi ove hadise sprovedemo u javni život. A sad će nakon toga doći nešto što nam kvari ovo što nam se nudi. Nudi nam se šta? Da u pogledu vjere samo idemo za Allahom i njegovim poslanikom. Allahu alijem sallam. Da uzmemo sve edebe prema Allahu Đulešanu, prema njegovom poslaniku. Da vodimo računa, da provjeravamo dobro vijesti. Opet da znači ne, ne, da se ne, ne predstavljamo kao vijenica, mi lažemo, petljamo i tome slično. U vremenu fitni da zauzmemo muminski stav, a ne huškački stav ili stav koji će na nje još na vatru dodati, znači, goriva, gorivo na vatru, pa da to još peći, znači, plamen bude. Da onda praktično došli već problemi, da mi opet pokažemo šta je taj iman, da budemo ta braća zaista koja će pokazati znači bratstvo. To je na dunjalku, draga moja braćo, potrebno radi dunjalučki potreba. A ima se zato velika, velika nagrada. Jer ti na dunjalku imaš potrebu da imaš neku sigurnost. Evo sad pojavi se nama medo, i iako ovdje nema medvjeda. Ima ove braće koja su se sami deklarisali da svoj medvjeda. Mi prvo nije poslalo tako. Gdje Zavdović je očeo, on je on već očeo e, ima još moja, tu bi neho priletio. Znači, Andrej bi rekao, ja sam. I, znači, nije bi bilo nekako sigurno. Bilo šta da se pojavi, kada imamo braću i bratske odnose, mi danas idemo, idemo u davo, inšalna, u kladušu. Zavisite, sad idem ja sam i nosim tovar letaka. Opet to ništa nije. To je tako danas jednostavno, da idem, znači sam u vladaru, to je onda moraš okupat, fino čefine, obučko, asan basri, i znači krenuti, kupiš kartu jedno pravce. Ne treba povratna. Znaš. Dovučite. Znači, dovučete oni besplatno. Bat ćete negdje, dovučete, tako dalje. Nije isto kada mi danas idemo pa kažemo, na kraju kraja mi nismo, ja, nismo znači izabelaj, ali ne, nećemo da može nam čovjek nešto iz daleka na danijski kaza, tako dalje, nećemo letat za njim. Ali primjer radi, dođe čovjek i opcije Allah. Mi ćemo ga prepas na neki način. Dovoljno je samo da nas pet kažemo, šta se rekao? On ima da izgubi Znači, on abdesta inako nema, niti ima vjere, već je izašao iz dina. Znači, on ima problem sada on će morat na teško čišćeni. On će se u nerijetu straha. Što kaže jedan brat poučno, napali su mu nakon što je ovdje bilo blizu ovamo gore i kaže tri, četiri čovjeka na meni. On ima 120 kila, mm. ali džaba kažu dva loša ubiše mm. Miloša. Pa se kaže, ja sad ne znam šta bi prolazim, svašta krozao, kaj kad sam rekao, Allahu akbar, kaže, ko da sam neki spanač popio, dobio sam snagu. Ja sam njih kaj razvacao ko zečeve. Ko zečeve, dobije čovjek, znači, posebnu neku snagu, jer se tada Allah pomogne. I zato su na bedru a ashabi mogli ocijeniti ko je, koga svedli meleki, a koga su oni svedli. Jer meleki udaraju iza vrata. Po šijama, i udaraju po jagodcama. A Boga mi tuda, znači kad ti je ovako stavio ruku, pa te neko dobrom, znači letvom udario po jagodcama. Odmah bi možda pao u nesvijest. Ili zašto se i ovim sportovima zabranjeni udarci iza vrata? Zato što su tu sve vratne žile koje su povezane, znači od mozga do srca, srce šalje krv, mozga kaže daj mi je. Ja. I zato, znači mi moramo imati raspoloženje prema braći i moramo graditi to bratstvo i da to bude plijen kada nas ljudi vide na ulici, jer danas se ljudi ne mogu lako zagrliti. Obični ljudi, to je brže toliko, Pa i kod nas, govorili smo da jedan od vidova narušavanja bratstva, ono znači, znači ovaj, šukansko lamljenje, da se tučemo glava u glavu, jer čim se ostupi od sunneta, dođe do poremećaja. Čim se vratimo sunnetu, dođe do, do spoja i blagostanja kaže ovo sa sve naveo, a nakon toga dolazi ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje određene određene ovaj stvari, a prije toga još jedan hadis koji nam je kod Ebu Dauda i muslima, da je rekao poslanik sallallahu sallame, kaže, ma min abdin muslim jed u li jahihi bi zahri il gajib, illa kale lehu, illa kale al meleku, u aleke mislu. Kaže, nikada čovjek rob musliman neće u osutnosti moliti za svoga brata, a da neće melek kazati i tebi isto tako. Znači, hoće li ti doma bude primljena, to smo svi noć govorili, onda moli pogotovo za onoga ko te malo ujo ako za srce. Moli Allaha ne protiv njega, ne proklini ga, nego moli Allaha za njega. Ti kažeš gospodaru, podaj mom tamo nekom bratu džennet. Mene kaže, i ti ćeš u komu do dobi podaj mom bratu tamo nešto dobro i tebi će Allah to tako dati. I zato u tom pogledu, znači ovo je indirektno utječeš pozitivno da popraviš stanje među ljudima. I sutra taj sin s u svađi, pogleda se, a ti smiren, nasmijan, gdje dragi brate, jer ti moreš, čim si ga mogu spominjati na sređdi, ti sad imaš snage da ga vedra lica pogledaš i da mu priđeš. Pa budi ti, jer ako ti sebe izličiš veće pola, 50% je šta? Problem riješen. Sad je ostalo da još 50% neko odgovara za 50% i inšallah da onda na kraju bude problem riješen. Kaže uzvišen, ja i juhel ladina amanu, la jeshar kavmu min kavmin asa en jakunu hajren min hun.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 O vjernici, neka se muškarci jedni drugima narugaju, možda su oni bolji od njih. kane žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedne druge i nazovite jedne druge ružnim nadincima. O, kako je ružno da se vjernici spominju pod ružnim nadincima, a oni koji se ne pokaju, sami sebi čini nepravdu. O, vjernici, klonte se mnogih sumničenja, neka sumničenja su zaista grije. I ne uvodite jedne druge i ne ugovarate jedne druge, zar bi nekom od vas bilo drago da jede mjesto onoga brata svoga a vama je to odvratno, zato se bojite Allaha, Allah zaista vam prija pokajanje samilosti. Ovo je teuđih od Allaha subhanahu wa ta'ala usmjerenje nama da ovo, ako bi ovako vjernici postupali, onda je to oponašanje griješnika. Kod griješnika je svaka druga riječ vrijeđanje. Pa su jedni drugi materi, koji ništa to ne fali. Jel? Pa se nazivaju ružnim imenima. Pa se potvaraju pa se znači vređaju na razne vidove vrijeđanja. To ne može stati pod kapu imana. Vi se sjećate u školama, pa nekad neko te od roditelja ošiša načelova. Ja zbog kazne, ja zbog pogušća kosa. I onda u školi čelo, čelo, ti se na kraj ne dupriješ. Zašto? Zato što ako se odupriješ, onda više čvoki dobiješ. I ova, a druga strana, vi se evo ga ne odupirje se, Ovaj, I onda oni tebi teo tako te zovu, ali nema više čvoki, ali tebi unutra teško. Znači, pa zato mi ne smijemo kao vjernici da čak znak raspoznavanja, ne daži reći onaj trblasti brat, onaj debeli brat. Znači, sve ono što je ružno, što je ovaj ružan lakav, to treba izbjegavati. Pokušaj da odkodiraš tog brata po nekim lijepim osobinama. Jel tako? Iako se ovaj nekad mi poslužimo sa tim, ali treba se znači toga toga čuvati što ćemo čuti u samom znači tumačenju ovoga ajeta. Ti nekada o je govoriš i daješ mu neke ružne prefikse, a Kur'an kaže možda su oni bolji od vas. A isto tako ko žena, žene su pogotovo vraću, ovaj, one su ovaj, kao kaže Allah in inne kejde kunne abim ženske, žen, ženske spletke su opasne žena ovaj znači žene kad sjede sa ženama onda o, to je samo znači jedna parada velika paradiranje znači iskazivanje ti emocijal, emocionalni strana e, dokazivanje nekim dunjaočkim vidi ja imam ovo o, viš šta mi je kupio čovjek pa vidi vako pa nako pa znači su znači te hvali. A s druge strane, kaže poslanik sam, nisam našao nikoga da nije će sam kao žena. Uvijek kad joj bi davu dobro, samo jednom nemoj, ona bi rekla, mare to minke hayran qat'an Nikad od tebe dobra vidjela nisam. Pa ženo, ono stari zavijet, ono sve što je bilo, ono, ne, ne, ne, zaboravno, jel tako? Pa zato kaže da šejh, čovjek kaže, nikad nije sa ženom u miru, nego je potpisao primjerit. I vidiš, tamo sve kava, sve ide u redu, odjednom krene kolo iza strane. Prekrilo se primirje, sad opet daj, treba potpisivati novo primirje. Jel tako? Znači, uvijek je ili si u pregovorima, ili je potpisano primirje. Ili si zaračen. Znaš? Pa nije žena Kur'an kazao, inna min azvađi kuna vladi kuna adu lekum. Fahza nuhum. Vi u vašim ženama, vašoj djeci, imate neprijatelja za vas, pa i se pričuvat, O, ja i ovdje dinama, objednici. Znači, ako bi žena te odraćala, kusto tamo, sebe, sedam dana, ja sebe ne vidim. Ma nema, ne, ostav ću ja tebe, sebe talakan. Jel tako? Ovaj. I zato danas vidimo da je uglavnom gaza u kući i ko se javlja na telefon, i ko prima i poštara, i ko upravlja s parama, znači muško u dimjama. Ministar i unutrašnji vanjskih poslova. I pitaš onda, brata, što je takva situacija, kada ja volim da je lijepa harmonija u kući. Znači, da nema problema. Znači, predao je, predao se, trebaš u samom bijelu zastavu staviti na kojoj ništa ne piše. Znači, znak Predu, predu se, gotovo je, nema od tebe ništa. Zato ne smijemo mi dozvoliti da, pogotovo ako primijetimo kad se zvijaratimo i tako dalje, da žene ne napreduju imanu, وقرن في ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى ودا بولاريت u своей kućama i nemojte se razgoličavati kao pagansko doba. Zašto je došlo hadisu da je ženi zabranjeno da odlaže himar ogrtač u tuđoj kući? Mi se često dođe žena ženi, ona se rastrije isto ko, ko ovaj u svoje kući. To nije dozvoljeno. Zašto? Zato za tu može desiti neki poremećaj na brzinu. Jel tako? Pa se može dovesti njena čast u pitanje. Znači, da otkrije lice nije problem, da malo zavrne rukave nije problem, ali da se sada tu u neke trenerke spremaju žene i da tu, znači, parada bude u kući, vidi ovo, vidi ono, i onda kažemo, ovaj, vidi šta se dešava, i to bude nekada i sebe da se braća ne mogu. Žene i posade evo neka braća ovaj, trudi se da mene voli, a ne ide im lako zato što svaki dan imaju lekciju pazite se znači čovjeka imeno i prezmeno a ja sam stvarno ne da sad sebe nešto ali ja sam fin znači ne želim braći stvarno ko ne smije ovaj, da me prati u svim stvarima nije ni problem, nije parz jel tako i ovaj, zato kaže draga moja braću nije nam džaba Kur'an zabranio te vježbe ružne nadimke, jer to je ružno, kao kaže Kur'an, bi se li smo fusuku ba'del iman. To je sve ta, ti nadimci vrijeđanja, ovaj, hvalisanja, to je ružno posle imana. Omen lem jetu fa ulajkom u zalimun, a ko se ne pokaje od toga, znači ne odgoji se to nema kod njega, pa takav je pravi, takav je znači pravi nasilnik. Ovi ajeti imaju i svoj sebe nuzul, imaju svoj povod, znači objave između ostalog kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme u hadisu koga bilži imam muslim od Abdullah ibn Mas'uda marfu'an kaže al kibru vatarul haq wa gampun nas kaže oholost je izbjegavanje istine i ponožavanja ljudi. Znači, oholost je izbjegavanje istine. Kaže čovjek, ovo Allah ovako traži. A pa on kaže, daj, volam, znači gdje mi živimo, ovo je, ovo je područje šljive ovdje. on nije ovdje, treba si još nebo samo dovesti sa Saudijske Arabije. Ja pa pokaziva, ti mu kaže, živ bio preko 15 avisa govori o zabrani spuštanja odjeće preko članka. I to imam i Zehebi stavio u svoje dijelo Al-Kebaje, veliki griješi. I to je akidesko djelo, to je akideska stvar. Stavljaju ga, znači, učenjaci u stvar akide. Iako je, znači, praktična stvar. Kaže, znaš šta, znaš po čega su ashabi nosili pojiz članka. Ne iskaže imali vijet seva, pa su morali po noći žene vod, pa da se ne bi nagazila našta i tako dalje. Danas su druga vremena, lača ima po mark po ima svega i počne da tumače ili kaže ja to ne radim iz oholosti. Ja to ne radim iz oholosti. A jasni dokazi ne možeš, znači nikako poredni ravnodušno proći ili s druge strane logombu nas i znači ponižavanje ljudi. Jednostavno ono, neko priča kaže Pusti ga. Ne, ne, njegov, a što je ovo sad? E šta ovo sad da kaže? Pa je to može biti vid ponižavanja. S druge strane čovjek ako stalno priča, treba mu isključiti mikrofon. Nekada. Znači treba vid. Ili ga ozvančiti. ti da pričaš. Bujnom je bio zržek i pešec seminara ovi naši ovi, ovi trčeći. Jel, pa nam svaki put nešto kaži. Mi ćemo te pošat. Ako imamo repliku, mi ćemo ti, jel, ovaj, na edepski način zaprecirati i neće nikako, nikakvog problema biti. U hadisu koji je kod e, Tirmizije sa ispravnim lance prenosila, prenosilaca od Ajše radijallahu ta'ala anha kaže prenijela sam poslaniku, sa, govorila sam poslaniku sa svemu jednom čovjeku pa sam kaže ovaj Kaže, rekla, on je vakav i vakav. Pa sam onda rekla, o Allaho poslaniće, Safija je ovakva i ovakva. Jani enaha kasire. Pa sam onda rekla, a i ovome je čovjek koji je govorila, znači jedan ni, ni, način objašnjavala kako izgleda. Visok, mal, ovo ono. A onda sam kaže, pokazala rukom na Safiju i rekla je ona je niska fa kala lekad zažetti bi kelimetim leu muziđe biha biha l-bahar lemezić kaže o Aisha rekla si riječ rekla si riječ kada bi ta riječ bila stavljena u more zamutilo bi more što bi mi kazali Samo s tim što je kazala, Safija je niska žena. Jer je to vid šta? Omalo uvažavanja čovjeka. Ona je mali. Ovdje u krajini, vi ovi koji niste krajišnici, ovaj, ovdje se ističe puno otac. I ovdje kad dođeš kući, pitaš oca za sina, kaže, onaj, mali, onaj moj mali je ošao negdje na put, nije kod A mali ima petra djece. Znači, hoće se uvijek dokazati, otac je, znači, a sin je mali. Dođe sin, odnekle ti vidiš, babu je mali, a sin je dva metra i kosu. Ali takav je izraz, onaj je moj mali. Jel tako? Ovaj, pa je to vid, znači, ponižavanja i vidite što kaže poslanik Ali Salatu Wasalam. U drugom hadisu, koga je sakupio imam Al-Fabarani Ibn Asakir sa dobrim lance prenosilaca da je Abdullah, Ibn Abdullah bio na sapi pa se obratio svom jeziku. Kaže, rekao je, ja li san, kul hajren tabnem, o jeziku, upatio se ili se obratio u svom jeziku i rekao mu o jeziku reci što je dobro bit ćeš bogat oskud teslin šuti bit ćeš spašen men kabile entendem ili ako ne bude tako budeš puno pričao onda ćeš se šta puno kajati pa je čovjek rekao kao ja Eba Abdirrahman, hada še'un ente tekuluhu em sami'atuhu, ovo što ti sad pričaš sam sa sebom, obraćaš se svom jeziku i tako dalje, je to ti, ti to nešto govoriš i ti nešto u tom pogledu čuo. Kale la, bel sami'atu Rasulallahi sallallahu alaihi ve sellem يقول أكثر أكثر خطايا ابن آدم في لسانه naprotiv kaže ja sam čuo poslanika sallallahu alaihi ve selleme kako je kazao najviše čime griješi sin Ademov je griješenje svojim jezikom. Znači najviše čime se može pogriješiti čime griješi sinovi Ademovi jeste znači da pogriješe svojim jezicima to je da kažu ono što nedolikuje čovjeku da kaže. nemojte nazivati jedni drugi, kaže Katada, nemojte znači ovaj, nemojte potvarati jedni drugi, nemojte podižavati jedni drugi. Ovdje se kod Arapa spominju dva izraza. Spominje se humeze i lumeze. Znači šta je humeze, a šta je Lumeze. Znači, humeze je hvali sanje. A humeze je, znači, vređanje. Pa nije, znači, pohvaljeno ni jedno ni drugo. I zato Kur'an kaže, vojnu li kuli humeze til humeze. Teško svakom, šta? Pod rublicu i klevetniku. Ruganje i smijavanje ili hvalisanje ili klevetanje je prijetnja od Allaha subhanahu wa ta'ala svejlog. A to je u stvari džahennemo. I zato mi vjernici ne smijemo biti oni koji smo klevetnici, niti oni znači koji smo podrugljivci. Moramo se toga čuvati, to je džahilijet. I zato kada je Bilal bio uvrijeđen od strane Ebu Zarra koji mu je rekao jebne sauda o sine crkinje poželio se poslaniku ali salatu učelam pa odma ide liječenje tog problema pa kaže poslanik ali salatu učelam ukorio Ebu Zara i rekao mu o Eba Zar ma zale fike al džahirije još ko tebe ima ovaj Ebu Zar džahirijeta A pogledajte kako, kako mu'minsko srce reaguje. Mi danas kada jedni drugi posavitujemo nešto. Ili kad čovjeku kažemo ovo ima pri tebi živ bio. Šta čovjek kaže? Ma nemoj bogat. Ti to ti zaključio. Ma ja sam čisto toga i tako da počne se čovjek pravdat. Nije zel tako uradio. Dobro, ovdje se radi o poslaniku, ali sad koji ga ukorio. Ali bez obzira, On je na jedan način tražio halala, tako što je rekao Bilalu, tako mi Allaha. Dok mi ne protrljaš svojom crnom nogom ovu moju facu i ovaj jezik i ova usta iz kojega su, iz kojih su izašle ove riječi, neću se okan tebe. Pa nije rekao bila, pa tako i treba, sad ćeš ti vidjeti, <laughs> tako. Da ja napravim svoje kad ste i tako spreman, jel, nego je oprostio mu, halalio mu. I zato mi uvijek, znači, ne damo da na kraju izađemo bolji. Jer kad mi za sve, znači, se obračunavali, kad ne bilo opći halala, specifični, ovo, ono, niđe na kraj, samo bi sudili jesi drugima i svaki dan neku, nekakva konferencija, e, znaš li me rekao ovo, oni me rekao, zato trebamo se, znači, čuvati da nema ružni govorova, da nema vrijeđanja, da nema, znači, hvalisanja, da nema znači podrugivanja jer sve to može da upropasti znači čovjeka i njegov plasman znači na oba na oba svijeta ruži nadimci zato je poslanik Galen Slavsku Sram mijenjao ružne nadimke a davao lijepe nadimke ako čovjek ima ružan nadimak znaš i on ne voli da ga tako ljudi zovu ne smijemo ga tako zvati moramo ga zvati po nadim kako je njemu drago Jel tako? Ako nekome nije ovaj drago da ga zovemo kako ga je neko prije zvao, onda ne smijemo tu, jer tada griješimo, znači, i suprostavljamo se direktnom tekstu i zabrani Allah subhanahu wa ta'ala. I na kraju, od toga se, znači, treba treba kajati a ako se ne pokajemo u lajke homo balimun to su oni znači koji čine sebi zulom i koji su nepravedni prema sebi i prema drugima zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od oni koji će zaista biti praća u ima Allah subhanahu wa ta'ala koji će raditi znači na bratstvu i ja imam često običaj kazati ja volim da me ljudi to pogledaju iskušaju To ne znači da će ja položiti. Nego jedno samo, ako gdje budem, koja karka bude zapinjala, da je popravljam. I tu je, znači, naše rješenje, s druge strane, čuvati se ružni nadimaka, znači, pa čak u ome sada vremenu, da kažeš, onaj muđija tamo, i onaj haridžija, jer ima tu pretjeranošti. Ja vam odgovorno tvrdim da sada, znači, nema neki haridžija koje su, znači, opisane po Kur'ana i Sunnetu imaju primjer sa neki ljudi Hadidžijsku. I neki načela koji, koje su bile kod Hadidžija. Ali da ima čovjek koji kaže ja sam Hadidžija, ja sam tako definišen. I na druge strane ja sam Murđija, ja se tako definišen. Što ne znači da nema kod ljudi određeni, znači, Murđijski stavova. Jel tako? I zato mi moramo u tome biti pravedni moramo znači ljude nazivati lijepim imenima pogotovo evo sada mi smo krenuli jedan jako lijep projekat a to je znači naređivanje dobra odlačenja od zla da tu vodimo računa šta kažemo znači ne smije u našem govoru da bude znači da mi kažemo vi ste balije ili tamo neko balija znači nemojte to koristiti nemojte znači ovaj sve teške riječi pokušajte izbjegavati, a neke lijepe riječi, znači na to mjesto donijeti, to je ono što privlači i ovaj, što čak za kraj Šeh Mohamed Hassan je došao iz Saudije, Jordana, Jemena, je sticao nauku i zna da u Ezar, da Ezar ima u Kajru, ko što kod nas ima islamska zajednica i zna da su tu znači taj univerzitet je zaista univerzitet u kome ima dobro odupiranje od sunneta i tako dalje. <clears throat> Nije došao i odmah počeo moj šeh Bimbaz, moj šeh Albani, moj šeh Husajnin, ovaj, onaj, nego je došao sa, analizirao je svoj narod. Samo ljudi kad se posađuju ne kažu, sam li Alem Nebi, Resta lavata poslanika ali strata slama. Ovaj ka Allahumma salli wa sallim Još deset salavata Policajac traži ovaj, primijeti nešto da u saobraćaju ti nije u redu i sad hoće ovaj mu kaže salli ala nebi on kaže Allahumma salli wa salli wa barik Allah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dolazi se salavat i to je jedan vid smirenja ljudi se smire čim neka svađa gužva neko samo se dude salli ala nebi se salavat da poslanika alaihi sallam i svi ovaj da znači ljudi vole poslanika alaihi sallam ali imaju za'am u toj ljubav obmanu pa ono ko kod nas od nevlud u nekim momentima i tako dalje, pa je on došao sa tezom sad mi nećemo voljeti naše poslanika ali salatu salam i onda predstavio poslanika ali salatu salam kako ga opisao Kur'an i Sunnet a usput bi ponekad spomeni znači u lemu i tako dalje a nije spominio čak imena oni ljudi kod koji, koji nisu autoritet ti sad dođeš i puno kažeš rekao mi je Bilal nešto, rekao mi je Ibrov, rekao mi je ovaj, onaj, ljudi odmah neki drugi, odmah vidi da je pokrišao. Jer on u startu, znači, ne može probutati neke stvari. Jel? Pa nemoj to. Reci rekao Allah za mešanu, rekao poslanik sallallahu alaihi ve selleme, ovaj, nemoj gurat sada ljude neke koji su onako sada, znači, o se priča u prvi plan, ovaj, jer tada možda ta priča kod nekoga proizvodi znači revolt kao što mi kad čujemo tamo s druge strane neko odmah počne naš vođa razumiješ glavni ovaj, uvaženi ovo, ono, i onda vi ti vidiš šta, šta se tamo nešto valja iz, iz toga brda i onda vidiš koliko je sati i zato da bi, i u tome uspjeli voditi računa znači da ovaj ljude vraćamo izvoru Kur'anu sunnetu, a koga Allah uzdigne i kome Allah Đelešanu ne lije stepen i na dunjavku na hiratu, ne, ne može ga niko ponijesti za Allahu pomoć. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od ovih pogrednih osobina, a da nas oplemeni sa lijepim osobinama. Wa ahiru da'wana, alhamdulillahi. Rabbil Alemin. Ostala nam još jedna stranca, iša Allah, koju ćemo, ako Bog da, završiti do kraja seminara. Znači, ima ljudi koji nas nikako ne mogu pratiti kad nešto pričamo. Pa moramo procijenuti da li tu sjedi neko čiji nivo nije takav da on to može pratiti. Pa da bi ono kao, ako hoće shvatiti, ako ne, ne, ne. Pa čekaj, jesi ti mogu shvatiti? Jesi ti Boga te ovaj sve ovo shvatio? Pa evo i sada imamo i shvatat ćemo čitav život i opet neke sad nećemo shvatiti. Nego polako ako vidimo da smo u običnom sjelu, znači onda idemo ono što je, znači, za njih bitno. Šartovi la ilaha illallah, a, namaz, ostavljanje velikih grijeha i u tom, u tom pravcu. E, neko te upita tu nešto, mogu li ja, ovaj, moj, moj sinčić mene pita, babo, ovaj, mogu li ja biti policajac? Ne mogu ja sad s mojom sinu reći, sine, to je tagut, to je ovo, mogu, to treba njemu objašnjavati. Ja njemu kažem, sine, ova, ali kaj ja ne bi da budem ovaj, opći policaj, da zaustavljam ljude, pa zvi on konca, zaustavljam kaj ljude, pa im onda uzmam pare, onda ljudi ljuti, kaže, žao im, zulim im, činim, ja kaj volim biti specijalac. E, rekao, sine, ako budeš specijalac, morat će svog babu da zarobiti. Kao neću ja to biti sad. On to mora sad, to je njegov nivo. Dakle, morat će štiti onu, onu crnu košulju na sebe i kapu i doć, poslaćete da uvaki svog babu. E, kao neću ja onda to A on je to spomenuo, znaš, na dvijek i obuka, ovo, ili sad ti neki ovaj, crtani filmo i ovo, ono je uvijek neki, jel tako, jaki ljudi, ovo, ono, s neke obuke, pa je on, ne, on taj domen može da shvati, jel tako? E, ali njega treba, kako odrasta, onda mu kaže, e, hajde vamo. I meni je drago ono što vas je Ibra učinost malo da kaže, na neki način postrojio. Ovaj, vi te stvari znate, ali, znači da mi vidimo, pamtimo mi definicije određenih stvari. Nego samo onako slušamo i onda kad mi smo se našali puno. Jes, a šta si to, mada i stav aga indek, šta je stalo sad kod tebe, šta si to sad sakpio? Pa određene stvari, termine i tako dalje, da vidiš jesi li dobro skontu Jesi li dobro sa žvaku? I zato, znači, ima priča, kao kaže Ibn Kajim, ti kulli mekan maqad. Svako mjesto ili situacija ima svoj govor. Pa nećemo na dženazi, znači, pričat kako ćemo tebi drugom mladu naći. Ne ide nikako, je tako? Čak na dženazi ne trebamo, samo govorim jedan drugom vas Nema gdje se, šta si ovo ono? Zato što se Ashab podigo i rekao, vidio ljude koji kažu, molim te zovda čovjek da bi Allah oprosti, kaj je uskud la jelaz, jer Allah reke ebeda. Čuti, Allah ti nikad ne oprostio. Znači, tada je izvlačenje poluka sa džanaze da šutiš. Imaju dove koje su propisane u datom, ove sad i proučiš i na strane. Na svadi, nemoj, nemoj mi kisar biti. Nije niko umro živio. Ja nekad vidim neke ima dožene, Boga mi, ova, mislim, ili možda se pokaju, k'o da na ženazije, ono, da, koliko to ja ti, znaš, ovaj, u vakti, znaš, nemoj na, nemoj na sad samo radimo na bauštini negdje, ima sase sa tinama, samo važiš, stao i zadržao 15 ljudi, ljudi gledaju u tebe, kažeš, ja govorim, ali sve se vi ovaj, omnožavate Kur'an, što slušajte na ono vamo, živio. Sad, znači, uradi dva put više neko ovi ljudi, samo i važu spuni. Znači, pa da znamo fi kulli mekan maqal. Tako je u našoj davi, znači, i nije svako za svač, svašta govori. Zašto danas evo mi ima svako ide svom vjetru? Mi ćemo otići da sjedimo ljudima koji su, znači, od ehla, koji imaju znanja, koji su studirali, koji ovo, imamo znanje neke teme koje ćemo mi, jel tako, sa njima razgovarati. Znači, ako je neko odšao svi su mi obični ljudi. Ali ovdje neko od braće, on će, znači, početi emotivno, on će na kraj kraja, na kraj kraja će ga druga strana reći, izvini, ali nisi moj nivo u smislu, ti te stvari ne razumiješ. A nama šta na kraju cilj, cilj je da uspije stvar, jel tako? Pa eto, Allah da vas nagradi, do, znači, do pola 11 bit će, znači, slobodno i pripremanje ovaj odlaska, znači, na teren. Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010, 2011. Kuna i bad Allahi hvana. Budite Allahovi robovi, braćovi. أنزل علي من العطايا عبد ذليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي اغفر ذنبي وانزل علي من العطايا